ahlusunnati waljamaa wamekuwa na thabati katika mu'taqadi zao kwa sababu nyingi tu, na wewe ukitaka kuwa na thabati, basi ufahamu njia yao ikoje, utapatwa na thabati. Kitu cha kwanza ni kumwomba Allah subhanahu wataala ta'ala thabati, kwa sababu yeye ndiye muqalibu lqulub ndiye musarifu alqulub, ndiye anazisarrifu nyoyo na kuzigeuza namna anavyotaka na mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ametuwekea utaratibu wa kukithirisha kuomba pale tunapokuwa karibu na Mola wetu nao katika sujudi ya muqallibal alqulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik haya ni mafunzo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu atakiwa aombe athabat kama walivyoomba watu wa Talut sio wala Waisraeli ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا الثبات وانصرنا على القوم الكافرين ويكون ثباتي لموجه katika asbabu za kutulizana katika imani watu wengine hukithirisha kuomba mambo mengine wakasahau jambo la msingi kama hili, na mara nyingi watu hupinduka, leo katika hali hii, kesho kwenye hali nyingine, mambo yanakwenda yanabadilika, mara mtu ametoka katika mstari. Wewe utakiwa uombe athabat, usijiaminishe kwamba mimi, hapana, mimi siwezi kubadilika, ah, mimi bwana, hapana, siwezi kuacha jambo fulani la kheri. Omba athabat kwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu katika jambo fulani la kheri, basi omba thabati na Allah akuzidishie umadhubuti kwenye hilo. Kwa hii ni moja katika sababu za watu kuthibiti ala alaqida alsahiha